Förlåt, kan jag få låna telefonen? Ja visst, varsågod. Tack. Tala närmre, håll telefon in till din mun Låt oss låtsas vi ensamma en stund Jag ber dem dämpa grammofonen som står på Och du kan säga till din vän där att han får gå Låt mig höra fast jag vet jag kanske stör Att du saknar mig, att jag dig lycklig gör Och viska sen att det är mig du väntar på Ring inte av en min, säg din vän att han måste gå du kan inte säga allt till mig medan han är där hos dig. Är det mig som du vill ha ändå? Ge mig ja och honom nej. Tala närmre, håll telefon intill din mun. Låt oss låtsas vi är en komma en stund Jag ber dem stänga grammofonen som står på Och du kan säga till din vän att han måste gå Gunnar Wiklund är en nytänd stjärna 1960. Året före hade den då 25-årige bilmekanikern från Luleå övertalats att ställa upp i Folkparksforum med Nu tändas åter ljusen i min lilla stad som blev en enorm succé. 1960 vill alla höra Gunnar Wiklunds fylliga bariton. I tv gör han I rampljuset och på skiva kommer uppföljaren till debutsuccén Han måste gå. Den blir en lika stor framgång.